ideo precor beatam Mariam semper virginem beatum Michaelem arcangelum beatum Ioannem baptistam sanctos apostolos Petrum et Paulum omnes sanctos et te pater orare pro me ad dominum deum nostrum